ma jutustan teile lugu, mis pole enne kuuldud. on surnul hauas habesuus, on surnul habesuus need pikad karvad. no mis sa arvad, on surnud näos kui me teos. Need hirmsad karvad, no mis sina arvad, on surnud näos kui me teos otse lahti kaevatud, surnu välja võetud, habe maha aetud ja siis jälle maetud. Need pikad karva, no mis sina arvad, on surnu näos kui imeteos. Need hirmsad karvad, no mis sa arvad, on surnu näos kui imeteos meistretunn ja Miku Märd surnukehad kandsid, igal vastu tulijal hammustada andsid. Need pikad karvad, no mis sina arvad, on surnu näos kui imeteos. Need hirmsad karvad, no mis sina arvad, on surnud näos kui imeteos nüüd me lähme lauluga vana poiste riiki, kõik, mis siin jäi saamata, seal saame topeltriiki. Need ikad karva, no mis sina arva, on surnu näos kui imeteos. Need hirmsad karvad, no mis sina arvad, on surnu näos kui imeteos